not dumb enough to actually try it. No, you're right. poble, per desgràcia, és encara molt ignorant i és mantingut en la seva ignorància pels esforços sistemàtics de tots els seus governs, que consideren aquesta ignorància com una de les condicions més essencials de la seva pròpia potència. Mikhail Bakunin. Benvinguts a 1984. Avui estem a dissabte i començàvem amb aquest tema de Know Your Rights dels Clash i, i bueno, recordar-vos que d'aquí una setmanata tindrem a Sud de Maig, per tant també anirem preparant tant aquí des de 1984 com també de, de aquesta setmana anar-vos preparant per totes aquestes activitats que se fan arreu de la illa i eh, suposo que també arreu del món. Eh, I ara, després d'haver escoltat aquests clash, anem amb la banda trapera del Rio. Trapera. Venga, Somi, manda. I després d'escoltar aquest uh, tema de la banda trapera que se deia crec que el monopatín i de... així uh, mos anem posant una miqueta en borda que avui hem arribat una miqueta escalats uh, estem de moment en Larry, en Raül i jo aquí en Bernat uh, i en fet el tenim d'incursiones islenyes a una de les altres illes en aquest cas de les illes Pitiuses i des d'aquí li enviem una força abraçada. I llavors també ens fèiem ressò que esperam que eh, pròximament estiguin per aquí presentant aquest anuari 2016 de contrainfo.cat, ja ho sabeu. Com sempre, aquest anuari eh, esperam que venguin un dia a presentar-lo aquí a, a 1984, aquí a de Ràdio. I és que diu així, per sisè any consecutiu contra Info traiem la nostra publicació anual en paper. Com tots els nostres anuaris, intentant fer un balanç de les lluites amb l'ajuda d'articles d'activistes. L'anuari serveix, doncs, per fer una pausa i reflexionar sobre l'estat actual i el futur dels nostres moviments socials. El paper, una eina indispensable. Com ja hem manifestat en altres ocasions, des de contrainfo.cat veiem com cada dia és més difícil contrainformar dins aquest oceà infinit de sobreinformació. Deglutim fragments mínims d'informació en forma de titular imatge, mentre a les crestes de les zones enfonsen profundament els continguts de reflexió, investigació i opinió que ens molestam a generar aquells mitjans que a bord d'un precari vaixell pirata naveguem a contracorrent abordant temes silenciats pels mass media. L'edició anual en paper ens ajuda a desconnectar d'aquesta lluita contínua de visites, seguidores, likes i retuits, paper per sortir del nostre dia a dia de resistència contra les zones i tirar l'àncora perquè puguem, entre totes, ser capaces d'aturar, reflexionar les nostres victòries històries dels nostres encerts, observar les mancances i enfortir les nostres fulles de ruta. Per això et convidam a bussetjar amb nosaltres dins les opinions que ens han fet arribar una trentena d'activistes. T'avisam que si ets una de les habituals, aquest anuari pot ser et sorprengui. Tot i que les línies mestres segueixen ser les mateixes, trobaràs bastantes diferències amb els anteriors anuaris. És així com hem reflectit sense ser conscients l'estat actual de l'assemblea que conforma Contrainfo. Cares noves, idees noves, formes de fer diferent i nous objectius. Estau atentes que hem obert les veles i venim amb forces renovades pel proper abordatge. Cafico, sobre els continguts que pots trobar dins l'anuari, sense fer spoilers, repassam el 2016 amb ulleres morades, sororitat, visibilitats lèsbiques, urbanisme, amb el múscul de la memòria més enfortit que mai, després de l'obertura de la fossa de Porreres, amb tot el nostre cor als espais autogestionats de Mallorca i tirant la mirada enrere, realitzant l'autòpsia dels moviments sorgits arran del 15M. Poca cosa més hauràs notat que ens hem posat més maner mariners que mai. No té res a veure amb les ganes d'estiu que tenim, o sí. Has de saber que aquest anuari és fruit de la col·laboració d'activistes que sempre són allà, com la nostra estimada xarxa de suport que tant ens ha ajudat i suportat. A nosaltres, sense saber-ho, la Mar ens ha servit d'inspiració i ha estat present durant tot l'anuari. Així ho han demostrat a la portada, que alhora és un petit homenatge a una persona que ja no tenim la sort de tenir a contrainformació. Moltes hores i nervis han servit finalment per poder tenir llest l'anuari 2016 per Sant Jordi. Aquesta setmana t'anirem informant on pots aconseguir-lo, on el presentarem i per què és tan especial aquest anuari. La tripulació de Contrainformació us desitja, de, de Contrainfo, perdó, us desitja un bon viatge a les profunditats del, no, del nostre, vostre anuari. I nosaltres, des de 1984, celebrem aquest anuari 2016 amb aquesta cançó també una miqueta refrescant d'uns australians que se deien Radio Birdman. els dissabtes maleïts. Començaran amb el programa 1984 de 4 a 6 de zona baixa. Seguit, i una vegada al mes, hora histèrica de 6 a 7. abans del vespre, quan se balla el sol, que poses un boquès, demanes un doblès. Després, una recopilació de programes maleïts que s'escolten a altres ràdios a nivell internacional. Dissabte. Dissabtes a Titoieta. Dissabtes maleïts. Pues sí, pues sí, sábados malditos, como muchos que siempre llegan. Pero bueno, aquí disfrutamos todas las tardes con todos vosotros eh, y poniendo pues lo que más os gusta y nos gusta a nosotros, que es la música, e, informa e <clears throat> informaros a vosotros sobre lo que pasa pues en esta sociedad y en este sistema tan podrido y tan maldito. Pues nos vamos a poner en marcha ya con un grupo que estuvo aquí hace unos añitos haciendo una paradita aquí en la isla con otra banda también del mismo sitio donde vinieron esta gente. Son los Defet Defet de Portland y pondremos eh, una canción pues que viene siempre al pelo para esto. Pops, Post Apocalipsis, Defet Defet. Pues esto eran Defet Defet desde Portland y como ellos siempre decían, please don't more or fine. Eh, un saludo desde aquí a toda esa pedazo de banda de Portland, Defet Defet, que eran bueno, son unos simpáticos unos simpáticos personajes de allí de, la zona eh, estadounidense. Estos los tuvieron aquí, los tuvieron aquí, junto con la banda que también voy a poner aquí, que vinieron conjuntamente ellos, además las dos bandas, todo el mundo era bastante amigos o sea, eran súper sociables, súper amables, eran una gente muy, muy encantadora. Vamos a poner, pues eso, eh, a sus compañeros a, Austin Jude con, de su LP eh, Beach, pues la canción, pues, de la cara B, la primera, Es Cop Cars with Breeze of Resistance, austin Jude Pues esto eran Ausiting Youth de The Portland también, un disco que se grabó en el 2006 y tanto ellos como Defet Fed, lo que tienen en común aparte de que son de Portland, y que son compañeros, es que comparten también el sello que lo distribuye aquí en Europa que son Taken Be Surprise Y eh, en Defet Fed también lo comparte con Trash Bastard y, Aus con el sello también Sabotaje. Pues aquí estamos una tarde más, en 1984. Ya hace buen tiempo, aunque estos días atrás, eh, con el vintecito, parecía que estábamos otra ha eh, refrescado en Sí, sí, ha refrescado bastante por la mañana. Mejor, mejor, mejor. Pero a mí, si te digo la verdad, me despertaba. O sea, nada más salir a la calle estaba como despejado <laughs> para ir al tajo, como siempre. Y ya te digo. Molt bé, doncs uh, aquí recordar-vos que ens eh, podeu escoltar des de Titoieta Ràdio uh, de 4 a 6 de Sora Baixa o en, di en directe uh, des de el seu, uh, la seva pàgina web uh, titoieta.cat o des de uh, les zones, al 108 de la FM. També ens podeu escoltar per podcast, tant al, al, web, al portal web de Titoieta, com també a través de Contrabanda, ai, de Contrabanda, a través de Ràdio Bronca, ara ja estava pensant en la... En... La Contrainfo. <laughs> No, ah, ara després la que presentarem després i, i, i sabeu que també ens podeu escoltar els dimecres i els divendres per les zones barcelonines. Pues bueno, aquí lo que lo que justamente nos ha llamado la atención esta semana, por lo menos estos días, son los lloros de, <laughs> Esperanza aquí en televisión. Pobrecita, la que le está cayendo e, a, ella y a ellos, porque la que me ha hecho también hoy mucha gracia es lo que decía eh, Dolores Cospedal, que justamente ellos trabajan por España. Sí, sí, los cojones. Nosotros trabajamos para vosotros <laughs> que, os llenáis los bolsillos. y os los lleváis a otro sitio. Vaya morro que tienen entre ellos y, otros que también ahora entre, entre la bueno, el referéndum que han ganado el, Parlamento turco de, Erdogan, pues la verdad es que se pone también un poco triste, ¿no? En la zona de allí de Oriente Próximo. Las elecciones presidenciales de Francia, que yo estoy alucinando viendo cómo la gente <laughs> hoy, por ejemplo, antes de venir para acá, eh, he llegado un poco tarde por eso, porque me llamaba la atención cómo la gente eh, emigrante, además del resto de Europa, tanto de Montenegro, de Moldavia y tal, que están trabajando allí, justamente le hacían una, entrevista y ellos mismos han dicho que van a votar a Le Pen. Tú te puedes imaginar Dicen que eh, ellos mismos dicen que hay demasiados inmigrantes en Francia y en Europa y que hay que pararlo. Y yo digo, pues, ¿y vosotros por qué habéis pasado? De fet, ara hem començat el programa llegint una, una, una petita una frase un paràgraf de Miguel Bakunin y también creo que estaba bastante al huevo de lo que, de lo que tú estabas diciendo sí, en sí, Sí, lo creo, lo creo, lo creo. Es que ah. la verdad es que me pone eso a veces de los nervios y a veces me, pues me confunde un poco, ¿no? Porque, a ver, en el mundo todos somos emigrantes, y si digo la verdad, nadie es de ningún sitio y todos pues tenemos el placer y el lujo, yo creo que de compartir, eh, pues no sé, nuestra vida donde más o menos creamos que podemos ir a pues no sé, a, crear el huevo, como decimos a veces. Mira, tengo una otra tengo una otra de Mijail Bakunin también, que viene también al huevo de lo que se etiqueta <laughs> Y digo, si es libertad política sin igualdad económica, es una pretensión, un fraude, una mentira. Y los trabajadores no quieren mentiras. Exactamente, no queremos mentiras. Lo único que queremos justamente es, pues, pasar la vida como pues a gusto y sin disgusto y sin opresión y represión y tantos lamentos que ellos están haciendo allí económicamente que si hoy eh, el, gasto público eh, se ha enriquecido gracias a que nosotros hemos consumido o que justamente se ha empobrecido porque menos consumimos. A ver, gastamos lo que justamente nos haga falta y de los productos que nos hace falta a día de hoy. Pero bueno, convertamos el 1 de mayo en cada día. Exactamente. Pues vamos a pasar con una banda eh, alemana, una banda que justamente se llama Urlaub, in Rostul. Me acuerdo cuando estuvo aquí nuestro compañero de la copy, eh, ¿cómo se llamaba? Hens, y me dijo, que más o menos se decía así. ah, no, también, y la gente del grupo Jens. Ah, los de Orient también justamente nos explicaron qué significaba eh, toda esta ilustración que tiene este disco, porque es totalmente extraíble, o sea, expansible y es justamente una, es un gran muro de, reja con una alambrada, o sea, como si estuviéramos ahora, en la la península, no? <laughs> Sí, sí, eh, o en la, otra parte de, de Hungría, con Turquía y todos estos sitios, pues la verdad es que este disco que se sacó ya hace unos cuantos años largos, porque me parece que si no voy equivocado es del año 88, Ah, después lo miraré. Abans de la caiguda del sí, sí, exactamente, antes de la caída. Sabían perfectamente lo que eran las alambradas y los muros. Sí, sí, mira, ahora lo tengo aquí. En febrero del 88 se, grabó este, este disco en los estudios Cold de Lowenich. Pues vamos a poner una canción que yo creo que también viene a huevo, que se llama Gas Unión. Hier spricht die Polizei. Alle Demonstranten in Block 10 zum Duschen antreten. Unión de Urlaub in Rostul. Una pedazo banda alemana, la verdad es que un poco extraña porque cuando encontré este disco, la verdad es que me llamó mucho la atención también, pues eso, el, su portada, que justamente es un cementerio y ahí todo el mundo reunido en en un, en un pues eso, en un entierro un cementerio y la gente está en un entierro. Y justamente el disco se llama Totenkult Y a mí, pues eso, me explicaron la gente de James, eh, el grupo este alemán que estuvo aquí, pues qué significaba, pues eso, cementerio o enterramiento. La verdad es que nunca viene más aprender un poco de alemán. <laughs> pues fijaos vosotros que también me hizo gracia que ayer también se conmemoraba el, nove, el 91 cumpleaños de la reina Isabel II. Imagínate, esta, dura. esta, dura. más que la madre. Bueno, la madre llegó a los 100, ¿eh? O sea que yo creo que estaba por el mismo. hemos quedado. Entonces nos queda un 9 años, porque si sigue con su poción mágica como hacía su madre, que era con el gin tonic para merendar, la verdad es que tendremos que tomar nota y hacer lo mismo nosotros. <laughs> para llegar a esa longevidad de, edad. Pues- nuevo sistema de momificación o manco de, <laughs> conserva en, alcohol. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que exactamente. Pero bueno, hoy podíamos poner, sí, la típica canción que ponemos siempre de los Spisto, Cosidi Queen o a lo mejor el Pertibacan o tal. Pero no, vamos a hacerlo justamente con un grupo justamente de la isla de al lado. Justamente cuando estaba todo muy, muy al rojo vivo en el, norte de, de Irlanda, en Irlanda del Norte, la zona de Ulster y de Belfast. pues eso me ha traído pues una de las grandes bandas de, pues eso, de punk que nació en finales de los 70, principios de los 80, que es Steve Lightfingers. Y pondremos una canción de la cara B que se llama Johnny Was. Hola, què tal, com estem? Ja, padres, però bueno. Ernest! Com, com? Aquí, aquí estem. Què tal, Ernest? Bueno, aquí avui tenim una connexió en directe telefònica, en aquest cas, com fèiem en aquesta petita entrada de l'Assemblea de Majares. I és que l'Assemblea de Majares està d'enhorabona. Què és el que passa, Ernest? Com és que està tan d'enhorabona? Bueno, que som un programa 20 anys i hem fet 20 anys ara, ja, ja estem en plena... hem passat l'adolescència. Ah, bé, però ja anyitos, ja. Sí, ja, ja l'heu passat l'adolescència. Bueno, no sé si en aquest cas, si estiguéssim als Estats Units, encara estaríem a la legal, però de totes maneres, 20 anys se diuen aviat, però se fan de diumenge a diumenge allà fent coses a, a sa ràdio. No? Ernest, me sents? Que t'hem perdut un moment, eh? Ah, bueno, aquí sento, en aquest cas, Eduardo Manos Tijeras. Duo, duo. Molt bé, ah, feu duo, feu duo, molt bé. Escolta, i per celebrar aquests 20 anys, què esteu fent? Què estem fent? Doncs pues ara, bueno, hem començat, com sempre, l'estil Mahara una mica atropellat tot, però hem fet ja un concertet, que és tu, que és vermut. És tu, que moviduki. <laughs> Amb dos grups que han tocat ja un rotllo més blusero, les Das My Groove i la rateta que es compra l'esqueleta, i ara hem fet... Molt recomanable, podeu punxar, eh, ja no estigueu. La rateta, com es diu això, la rateta? Que escombrava l'escaleta. Que escombrava l'escaleta. Eh, eta eh, en majúscules, eh? Està en majúscules, ara buscarem, idò. Eta, eh, eta eh, en majúscules. <laughs> Molt bé. I, i, I és una mica això, el blues de, de Dos My ara estem així en barbacoa fantàstica, un lloc tan familiar com la reina d'Àfrica, sí. ideal per anar amb família i per fer barbacoa. És un lloc ben recomanable, aquí a la reina d'Àfrica. Al carrer Bolívar, no? És això? Sí, sí. Bolívar. Al carrer Bolívar. Bolívar. Molt bé, a l'Ateneu. I de... Estava a la Casita Blanca, un lloc també entranyable. Sí, no, no, un lloc eh, ben conegut i, i de fet encara no hem construït res a la Casita Blanca, si no vaig errat, no? No, Mm. Nada, nada. Això és la nada. Això és la nada. Un barri con solares i solera. <laughs> Bueno, per als qui no estigueu a, a, habitua, a, bueno, que, no sapigueu exactament, l'Assemblea la de Majares eh, és un programa que surt a, a Contrabanda Ràdio, Ràdio Lliure de Barcelona, que també... Contrabanda FM, 91.4. 91.4. I... Molt bé. 91.4 Barcelona i www.contrabanda.org a tot l'universo. A tot l'universo. I ojo, que ens punxen ràdios de, del País Valencià. A Mallorca no, crec, eh? No, Titulleta Ràdio no ens punxa. Ah, escolta, a, a, a, llegarà, llegarà a un moment. U, u, alguna ah, vegada n'hem eh. xerrat, alguna vegada n'hem xerrat i, i, i bé, potser us posem avui, perquè no sé si sabeu que nosaltres fem els ah. dissabtes, estem fent els dissabtes maleïts i punxem eh, programes de, de, de, de moltes bandes. Però pues mira, avui eh, descarregaré un programa i escoltarem l'assemblea de Majaràs. Claro, bájate un podcast. Me, com, com, porca. Haz, haz el porcas, haz coses porques. <laughs> Farem les coses porques per, la ràdio, ah, així eh, ben, ben maleïdes, coses ben maleïdes. Escolta, Majares, eh, i, i això 20 anys eh, uh, són molts, eh? Cada ja, diumenge... I ara, ja podem bueno, votar. Sempre, no? Si ens haguessin dit fa 20 anys que estaríem 20 anys fent ràdio, mm. ningú ho havia dit. No, Però ara no, que, no. portem 20 anys fent ràdio, podríem dir que podríem fer-ne 20 anys més i ens hi quedaríem a gust. per tu, eh? Bueno, per lo per jo, però qui sap, qui sap? Qui sap, som infinits, no? Estem com un espíritu ahí en, en les ondes hercianes, permanente, no? Som com els, els Fraga i l'Ibarne de les ràdios lliures. <laughs> Escolta, Majares, uh, eh, per cert, eh, Contrabanda quants anys té? Pues en té 27, de 27. fet. Vam fer 26 a l'altre... 26? A 26 anys, sí. Molt bé. Pues, uh, nosaltres... Imagina't, només eh, portàvem 6 anys de ràdios lliures, no érem conscients de que era una cosa nova. Clar, nosaltres Clar. Bueno, estàvem allà participant com teenagers. Que érem, com teenager que eres, no? sí, sí, sí. Per aconseguir entrades i discos gratis, que és com, com tots els teenagers que han començat a les ràdios, és per aquest motiu, no? Mm. A poder disfrutar, exactament. Escolta, eh, nosaltres aquí també aquest any estem d'enhorabona a Titoieta Ràdio perquè fem 30 anys, també. Joder, 30 años! 30 años! Va tu a dir. Va Sí, sí, sí, no, no, aquest any hem, encara no tenim ben bé el cartell, però, però estamos trabajando en ello. Ja us mantendrem informades, eh, Majaras. Molt bé, i què, portareu als Indústries Orsini per celebrar o no? Ah, pues mira, tu, eh, en què de xerrar amb tu? Bueno. Salanda que lo parte en Barcelona, o sigui... Pues que res. Crec a Baicarca, eh? <laughs> parte en Baicarca. ¿O de fitxar-la. Molt bé. Per la celebració. Clar que sí. A més, a més, a més havíem dit nosaltres, i està en peu encara, que volem fer una festa dels 20 anys Majares a, a Mallorca. Uepa! Eh, això podríem fer, podríem Però fer... Però només puguin venir a sí, a Alemanya. Ah, escolta, això ja te n'hauràs d'anar... Això hauràs d'anar a la presó a xerrar amb en Cursac. Ja ho saps, no? Que, que... Parlant qui sigui. Eh, sí, no, no, ja saps que gran, eh, gran personatge que fa els majors eventos d'aquesta eh, illa eh, està pues, en presó i... I, bueno, I, i la té tot tancat. I ho té, sí, sí, té tota la programació tancada ara mateix. Per, o sigui, sí, que, ja, bueno, ja hi havia eh? Perquè ell estava presó i ja pot, pot haver festa, no? Sí, ah, sí, això, <laughs> sí. doncs ah, bé, de tota ah, manera bé. buscarem algun escenari una miqueta més alternatiu, que això és el que ens agrada bastant més a nosaltres. De I... titos a titolletes, no? De, de titos a titolletes anirem, sí, sí, sí. I, ostres, eh, l'altre dia estava mirant eh, el documental aquest de... de, de, de Conte Pica. Rossi, no? Ah, Conte vale, Rossi, Conte Rossi. A, a, aquí a Mallorca i estava um, allotjat a, eh, al, al costat de de Titos. Sí. A un edifici que allà i tal, i l'altre dia m'hi vaig fixar i dic, ostres, mira, si està al costat de Titos. Sí, Vaya sí, party sí. que se van muntar. Tota la plana italiana. Tota la plana italiana i totes les mujerzuelas, perquè sabeu que era un, vamos, un, un mujeriego de mucho, mujeriego de mucho cuidado, aparte de, de fascista i asesino. Hijo de puta. Bueno, uh, i de Majares, ens alegra molt, sabem que teniu ara mateix una, una agenda bastant apretada, teniu, heu de passar un vídeo, no? Han passat aquí una entrada... Uh, Ara estem passant un recull de fotos fetes dels 20 anys, molt sí. totes, sí, uh -huh. de totes les activitats radiofòniques que hem participat als Bajares, bueno, i algunes ens deixem sempre, mm -hmm. perquè hem perdut uns quants telèfons o quantes càmeres. Mostrar. Hi ha coses que no es poden ensenyar, ja, ja. remember. Lo, lo I que... després ara passarem una pel·li icònica per nosaltres, que és The Warriors. Oh. Hombre, és, es, mítico, és muy de culto. Muy de culto. De fet, perquè no, no ho podeu veure, però tothom que ha vingut a la festa va, va disfressat d'un personatge warrior, warrioresc. Jo, jo soy muy warrior. Molt bé. Tu segur que no eres. <laughs> jo ara estava pensant que també eh, aquí eh, el Menda va estar també uns bons programes acompanyant-vos allà en aquells fantàstics estudis de, de contrabanda. Eh? però... Uns quants. Uns quants. Bernie Hill. En Bernie Hill, eco. <laughs> però no sé per què, però crec que no vaig aconseguir cap entrada, eh, Bandarres? cap entrada de què? De, de, rascava... de repartiu les, bandades, les ah, entrades... Bueno, clar, clar, ens rascava, però això era abans que tu vinguessis, era la primera fase. Ah, vale, vale. Ens català i coses així. Ja, L'odi social. L'odi social. L'odi social, i la banda trapera. Ahora es catalán se han juntado y tocan este verano ahí en el Barnarol. No sé si se habéis enterado. Mira, ahora nos traen Con un disco que se llama 27 años y, en The Band me parece que se llama así, o algo así. Mm. Ahora no ahora me acuerdo mucho, pero vamos, debe, debe ser un disco muy guapo. Ah, salía ahora en, estos días. entrevista, imagínate. Sí. ¿Es verdad? no, no, no. Repartido, repartido merchandising. reparte pizza, farlopa y bastantes cosas distintas. <laughs> Directo desde los bloques. Una de las cosas que me ha gustado, por ejemplo, que nunca había escuchado más, eh, el, programa de la Asamblea de Majaras, es vuestra cuña, la cuña de, de la canción de eh, Pentinal Lula, eh, la verdad es que le pega muy bien, ¿eh? Es molona, ¿eh? Esa mola, sí. Yo, yo tengo, tengo la demo, tengo la demo que yo me, lo regaló a, Aina y la verdad es que la tengo siempre en casa, me la pongo y es divertidísima. <laughs> Hombre, es un, grupillo, es un grupazo, ¿eh? Tocaron la fiesta de 26 años de contrabanda. Sí, aquí ¿eh? estuvieron hace 3 o 4 años, estuvieron aquí conjuntamente con Drástica y la verdad es que se llevan muy bien y, y, no, no lo conocía, pero la verdad es que el bajista, el Panocha, es total <laughs> es auténtico. Muy auténtico. Bueno, ha pasado mucha peña por los majaras de, grupos y les hemos intentado, los hemos obligado que hagan cuñas. con falcas y a lo loco. Eso, eso, eso, es lo, guapo para poder tener aquí diferentes cuñas en una radio, porque si no tiras siempre de la misma a veces, pues se hace muy monótono. Pero bueno, si se puede, por ejemplo... mucho eh, morro, siempre. <laughs> Siempre, siempre. No, la verdad es que otras cuñas tanto producidas no? de estas así que venía qualsevol, eh, qualsevol cual se eh, de las nuestras, no? y pues fue una cuña ya a pelo. ya mm-hmm. a pelo. Eh, Molt bé. Molt bé, doncs... Majaras. Us enviem una ferrada ben grossa. Vinga. Uh, eh, xe... ràdio i esperem I que... Vinga, esperem que també vengueu a celebrar 20 anys de Majaras. Ja sabem que més o manco cada any eh, algun dels vostres Majaras va passant per aquí, però esperem que xerrar i fer un bon, un bon aniversari de Majaras tots juntes. Vale? Fantàstic. Escoltau... ¡Larga vida a les ràdios lliures, eh? Llarga vida a la ràdio lliure, llarga vida a contrabanda y a les majares més que més. Ole, fora Vinga. ballant. ¡Un fora ballant. Una abrazada! ¡Gracias! una abraçada. Gràcies, salut. Adéu. Adéu. Adéu. Nos vamos con Revuelta en el feropático. Eh, vuelta vuelto fenopático, el hombre del tiempo caro, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado, la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol. El hombre del tiempo está tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta el fenopático. El hombre del tiempo caro. Y todo para haber juzgado. Al diario Y todo por haber juzgado. Al telediario. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido. Mañana Sol. asamblea de ¡Se ha Reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. I de, sí, després de fer aquesta petita entrevisteta amb els Maharas, que la veritat és que des d'aquí els enviem una forta abraçada, perquè la veritat és que 20 anys fent programes, com, com bé deia Eduardo Manos Tijeras, eh, van, van començar ben joves i recorda aquells diumenges eh, que sempre anàvem a passar, pues, doncs, bueno, com aquí veníem a passar els dissabtes, eh, ara mateix, i d'allà... Doncs, Hombre, jo crec que allí, diumenges... los domingos allí, después del colocón, eh, más heavy todavía, eh? <laughs> Sí. No, no, mem, és que tenia tota la seva pel·lícula pel·lícula, baixar mm. fins, a, fins allà a, perquè estaven a Palau Reial, a, la uh. a contrabanda, vale, i, vale. i clar, també entre guiris i tot i tal, els van diumenges allà baixar era tot un pel·lículon. Lo creo, lo creo, sí. Conozco la zona un poco. Sí, no, no, no. <laughs> I bé, seguim amb una miqueta d'agenda eh, i en aquest cas recordar-vos que aquesta és la setmana de les visibilitats lèsbiques del 25 al 29. Eh, recordar-vos eh, una miqueta el que, el que es farà i tot això, i diu així, ho trobareu tota la informació primer primerament a contrainfo.cat a convocatòries i se diu així, per segon any consecutiu la construcció en xarxa ens permet compartir una proposta que ens omple d'orgull en el març del Dia de les Visibilitats Lèsbiques. El proper 26 d'abril és el Dia de les Visibilitats Lèsbiques, una data triada per ocupar l'espai públic amb orgull, organització i celebració com a lesbianes visibles. Però com un sol dia i la resta de l'any? Tranquis, que els carrers venen bategant vides lesbianes des de fa segles. Estem aquí des de sempre i aquí ens quedarem i ens quedem tot, tots els dies. Triar una data és una de les nostres eines per mostrar que existim, gaudim, ballem, lluitem, amb coratge i vivim en rebel·lia, en fúria lesbiana, festes bolleres i xarxes col·lectives. És per això que des de los oficis terrestres, Assemblea Antipatriarcal, Ben Amics, Sagalania, Ulls Sadolls i la xarxa feminista de Mallorca decidim repetir una setmana de trobada, aquest any, del 25 al 29 d'abril, per celebrar les visibilitats lèsbiques. Vens? T'apuntes? Pots consultar la programació sencera aquí mateix però si, és, eh, si a més vols estar informada de totes les novetats, podeu consultar l'esdeveniment del Facebook, el canal de YouTube també, el de les oficis Terrestres. Nosaltres posem el compromís d'organitzar 5 dies sencers de propostes artístiques, activitats, espais de diàleg i abraçades activistes de lesbianes visibles i orgulloses. I en aquest cas també eh, teníem penjat un, un, un dels vídeos d'una de les DJs que estarà participant amb això, que és una miqueta que estàvem escoltant, però si vos pareix ho escoltarem una miqueta millor. Perreo feminista. Me gustan las nenas que mueven su cadera, me gustan negras, me gustan fuleras, me gustan Me gustan negras, me gustan Dimarts dia 25, eh, dimarts dia 25 eh, a partir de les 5 en el local, eh, Canonge Antoni Sancho 29, taller performance a càrrec de Laura Corcuera, que ja havíem posat l'altre dia també un, un vídeo seu on explicava una miqueta sobre què tracten això, aquests eh, tallers. Eh, sujetos lesbianes i espacio público, eh, per, és un aforament limitat, l'inscripció prèvia a, ulls, a ulls.sadoll arroba gmail.com. El dimecres 26 a les 7 a los oficios terrestres, Avinguda Joan Miró 62, en aquesta fantàstica barruqueria Llibreria y librería. Uh, eh, Andrea Corrales, xerrada amb Otros Cuerpos Lesbianos, uh, Laura Corcuera, Performance, esto uh, ha dejado de ser un desierto. Dijous, dia 27, a les 6, eh, Dona Sana, carrer eh, Barrera de Baix, número 6, Gypsy i Leo, Performance, Alerta, Raspall de Dents, Mites Lèsbics i altres deliris. El col·lectiu eh, psico, eh, Psicotalc, eh, com a cervellera en Palma i No Morir en el per divendres dia 28 a les 8 a la xar al Teatre Municipal Xes Fortesa a la plaça Miquel Maura, número 1 tindreu la performance bueno, la, la proposta teatral de Croch, dansa, teatre, queer, feminisme. Croch és una activitat organitzada per l'Ajuntament de Palma, programada en el Palma Dansa Fluent. Dissabte dia 29 a les 12 manifestació, visibles i orgulloses. Ja ho sabeu, dissabte 29 a partir de la plaça Porta Pintada a plaça Madrid i a la una i mitja al Centre Cultural Festival Casaplanes, música a càrrec del Superagente 86, pi, eh, Fusion, eh, Mamatus, la Índia, Hausfrauen, Electra Insogna i la DJ La Linde, que és aquesta que estàvem escoltant just ara. Elsa Jacobson i hi haurà menjar a forament limitat. Residència Hank Bobbitt a la perruqueria de los oficios terrestres. Ja ho sabeu, eh, la setmana de les visibilitats lèsbiques que culminarà amb aquest dissabte amb la manifestació i aquesta festa al Centre Cultural Casa Planes. Doncs bé, Raúl, ¿qué te parece si seguimos para una musiqueta? claro, ponemos un poquito de música y después vamos informando de más cosas que hay, porque también la semana que viene hay más cosas interesantes también, el fin de semana que viene y hoy también. Pero vamos, eh, vamos a ir, pues eso, hoy quería poner un poco de, ya que estamos en la era punk, 40 eh, años, pues vamos a poner un poco de lo que hubo por ahí por la zona de New York que hubo un diferente grupo gracias al gran, <clears throat> al gran eh, local que hubo allí y que hace unos cuantos añitos pues ya cerró eh, de por vida, que era el CBGB On Fug. Vamos a poner una canción de televisión y la canción In the main Pots escoltar 1984 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. 1984, des de Toyota a la resta del món. take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time. Pues esto eran Richard Hell and the Boy Boys con la canción Black Generation, que era otra banda que tenía, pues aparte de televisión, eh, este pedazo de bajista y vocalista Richard Hell. bueno, pues eso, en Nueva York pues empezaba también pues a haber una gran oleada de grandes bandas y, y, gracias a la sala CBGB pues más de una pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo y otras a lo mejor pues se quedaron ahí en el tintero. Pues un dels, eh, dels altres llocs eh, que si vens a Mallorca o si ets a Mallorca és indiscutible anar-hi és a la factoria de so i avui a més també tenen un d'aquests eh, events eh, ben interessants, ben carregats de renou i és que a partir de les 10 i mitja fins a les 5 eh, tindrem el Pula Fest Y eh, eh, que està, estarà posat per, eh, bueno, si es un tributo al squad y al colectivo que gente que formaba parte de la factoría ocupada del Besòs en Barcelona, conocido por la Vida, tendremos la ocasión de disfrutar de los próximos meses de los conciertos de bandas que nos vendrán a visitar a la isla, los recovecos más underground del panorama. Esta segunda edición tiene como banda invitada Golden Shower Handshake, que viene desde Barcelona y trae, a traernos Fast Fuck rock and roll in your face. També estaran acompanyant en aquesta banda doncs, a ISD, Pantalla i Usura. I si vos pareix, anem a escoltar un tema d'aquests Golden Shower Handshake. de factoría de eso. Mucho ruido, mucho ruido. Wow, la factoría de eso fapo seguro. La verdad es que ahora te iba a comentar eh, a ver si era eso, la primera o la segunda eh, edición, del Pula Fest, y es la segunda edición. yo, sabía que me sonaba que eran muy pocas, no eran tantas. Pero bueno, estará seguramente que emocionante, pues ya sabéis. El que quiera escuchar tralla de la buena, esa factoría de eso esta noche, el Pula Fest, segunda parte. Pues bueno, otra de las grandes bandas también que había por allí por Nueva York en esa época. Pues también es una banda que se formó, me parece que en el año 74. Ay, perdón. Y también tuvo también, pues eso, la gran oportunidad de tocar en el CBGB. Fueron, pues, la gran banda de Dictators. Y de Dictators vamos a escuchar la canción We Wall o Rock and Roll. Me gusta el rock and roll. salvation. So who? Wow, gran banda, Dictators. La verdad es que eh, están aún eh, de gira por aquí y por allá, pero se llaman Dictator NY. NYC. New York City. Pero bueno, porque claro, tienen diferencias con, eh, componentes del grupo y bueno, y, se ve que está el nombre registrado. pues bueno, otra de las grandes bandas que también, a ver, no podía faltar hoy para a poner aquí que pasaron también por el CBGB y por el panorama punk de rock de punk rock de New York en la gran y desaparecida banda de Ramones, de Ramones. Y vamos a poner una de las sus grandes hits, que justamente además hicieron una película sobre esa canción y participaron mojollón de, de grupos y solistas en esta pedazo banda sonora que es la canción Rock and Roll High School de Ramones. veces nos ha gustado bailar y disfrutar en la playa escuchando esta canción de Ramones y bueno, y con todas las de los Ramones porque era un sin parar. Cuando acababa una empezaba otra. Y la verdad es que en la playa poniendo los Ramones pues te hace vibrar más el mejor tiempo de, del año. Pues otra también de las grandes bandas también de, de ahí de, bueno, del programa era de ahí del 78, que estos empezaron a aparecer por ahí por el 78, era una banda que hacía así como New Ways, post-punk y tal. Pero la verdad es que eh, tienen una versión de los Rolling que para mí es la mejor versión de Total. Eh, que, hicieron del Satisfaction que fueron Devo. Pero hoy no vamos a escuchar esa canción. Hoy vamos a escuchar otra canción que también viene en este, en este disco de la película Rock and Roll High School de, que <coughs> era de los Ramones y tocaron demo la canción Come Back Johnny. Te lo juro que solo escuchar esta canción o la que sea me emociona más. Es una peculiar banda porque siempre salían disfrazados como si fueran eh, gente ahí muy robótica, ¿no? O sea, con trajes súper espaciales, ¿no? O sea, no eran espaciales de, con lo, típico, eh, con la escafandra de, de astronauta y tal, sino más bien como si fueran que el futuro está aquí. Unos visionarios del transhumanismo. Exactamente, que después, bueno, aquí en España también hubo una especie así de ese grupo que era de Dro pero bueno, los Debo eran los primeros que lo hicieron y la verdad es que eran muy graciosos y la verdad es que Metieron una caña que a mí siempre me molaba un mogollón. Pues otra, dime. No, que a comentar que, que 6 de maig, dentro eh, dintre programación programación de l'abraçada de peix, que supongo que estará al caure ya la, la, que es el cartell, Doncs estarem a 1984 fent el programa en directe dins aquesta fireta, dins aquesta fireta de paper de peix que ja tant, eh, tant ens agrada a totes i a tots i eh, recordar-vos, idò, que estarem fent el programa en directe des de claustre de Sant Vicenç de Ferrer de, de Manacor. O sigui, Me he quedado que... Ara Sí. Ara ha sido mi última o sea, mi última notícia. I llavors esperam a <laughs> totes i a tots eh, que, que pugueu venir a passar-vos per sobrassada de peix, per la fireta de paper de peix i, i evidentment estarem allà fent una miqueta quatre entrevistates, tant a tota la gent que, que col·labora dins de Sobrassada de Peix i Safirata i esperem que ens hi trobem totes allà. será otra vez que salgamos con la unidad móvil hacia otro sitio. Sí, ya ando en la tercera. vagada. la tercera vegada. Em, eh, recordar que vàrem estar dos pics, si no vaig errat, En el Lunatic Fest. Y Lunatic Fest eh, i aquesta vegada intentarem fer la connexió des des de Ja la sobrassada de peix que estigueu informades, però que estarà a punt de caure ya el cartel completo. Y como siempre, como cada año, estará seguramente que, pues eso, eh, preparando unas sorpresas y unas pedazos de, vamos, de de actividades auténticas, como siempre lo hacen la gente de Sobresada de Pace. La verdad es que se lo curran muy bien esta gente. Pues, a ver y desde aquí pues, animamos a todos a participar Y a pasar para que esta i a, a Eddie hola desde de Tito Radio radio que se desplaza a Manacor. Ok, pues otra de eso, otra de las bandas también que pues que andaban también haciendo sus pinitos en esa época, era otra gran banda que era de Eddie and the Hot Rods y escucharemos la canción del 77, la canción Teenage Depresión, joven, o, depresiones juveniles o joven depresivo. Qué buen rock and roll que también se marca Eddie and the Horrors. Son de grandes bandas que empezaban a surgir, pues es eso, en, la escena del punk rock norteamericano y la verdad es que más de uno estuvieron eso, en la gran sala de Nueva York, CBGB on Funk. La verdad es que triste que cerraran, pero siempre perdurará en, seguramente que la memoria de los que pudieron vivir allí sus tardes y noches extrafararias, como la gente que, por ejemplo, eh, lo ha ido a visitar y bueno, y las bandas que han, salido de allí, pues podemos justamente disfrutarlas eh, pues con los discos que nos dejaron también en su, en su momento. Eh, pues bueno, de allí nos vamos a pasar justamente pues a que tenemos también un concierto dentro de poco, eh, que es el del día 20 de mayo, me parece que es, que son eh, ahí Grammy, que es Stupid, la banda de hardcore punk bueno, de skate punk más bien que de hardcore, bueno, también puede ser de hardcore porque hacen un poco así también acelerado, de ahí de las Islas Británicas junto con Fast Food Society, eh, Quatermass y bueno, y el, grupo que vamos a poner justamente ahora, que tengo aquí, que esta vez sí que tengo <laughs> el segundo, que son The Wasted, con el disco ah, I Lost My Pants, y vamos a escuchar la canción Dead Day. este ruido, ningún límite sobre esta arma de expresión, no importa cómo, ni cuándo, ni la calidad o la forma en que se haga, siempre tan fuerte y duro como podamos, siempre disfrutando. No vale parar, lo más importante es tu actitud, tu mensaje, tu palabra. Eso es lo que dice Waster y ya sabéis, si queréis verlos, el día 20 de mayo estarán en el Grammy de aquí de Palma junto a Stupid, Fast Food Society y The Quatermans, los cuatro haciendo pues lo mejor del rock and roll que tienen entre sus venas. Vamos a pasar con otra banda. Esta ya más, más añeja, porque justamente se reditó hace también hace pues unos cuantos añitos. Uno de sus EPs eh, más ilustres, me parece que él, bueno, sí, no sé si también saca un, LP, e esta banda alicantina, que fue grabado este EP en Balsares, Elche, en junio del 82, y, y en Alcantarilla, Murcia, en marzo del 83, y después se remasterizó en Supersonic en Elche en el 2005. Estoy hablando de la banda de punk urgente y vamos a escuchar de su EP, de la cara, la segunda canción que se llama Ejércitos Españoles. Ah. Pues sí, sí, sí. Ya dice urgente que tenemos que estar en estado de alerta porque cualquier día no las pueden meter dobladas. Porque que ahora. <coughs> Cualquier día ya, nos las metieron varios. Sí, sí, pero ahora como justamente otra vez está resurgiendo de que quieren volver a, implantar el servicio social militar obligatorio, o sea... Prostitutorio. Prostitutorio, sí, también. <laughs> pues digo yo que tenemos que estar en eso, en estado de alerta. Bueno, vamos a pasar con otra de las bandas también súper memorables y yo creo que de culto, y o sea, total, que tenemos aquí en el Estado Nacional. Eh, y bueno, duró justamente pues eso, un disco y otro disco de, singles que la verdad es que mm, para mí es de lo mejor que también puedes escuchar en cualquier momento de esta banda además que mm, de ellos salieron muchos grandes músicos que después también estuvieron eh, haciendo sus pasos en otras grandes bandas y la verdad es que mm, a día de hoy tenemos que aún que escuchar y escuchar y escuchar hasta cansarnos, no, hasta disfrutar más de, de, lo que tiene estos mensajes que nos dejó en su momento Eduardo. Estoy hablando de la banda de Parálisis Permanente y vamos a escuchar de su disco los singles la canción Unidos. cirujano no ha querido finalizar lo comenzado. Van a vivir unidos, van a morir unidos. Vivir va a sernos muy difícil, pero no hay otra salida. un solo cuerpo, unidos para toda la vida, para vivir, unidos, para morir, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos, unidos. Unidos, Parálisis Permanente por siempre. La verdad es que es una de las bandas que me las pongo, me lo pongo, me lo pongo y no dejo nunca de dejar de escuchar esta gran banda. Que bueno, que como muchos, pues hemos crecido con ellos. Y ahora justamente nos vamos a ir yendo aunque era un cuarto de hora de programa, pero vamos a, escuchar eh, a otra de las grandes bandas también por antonomasia del hardcore, del estado y por bueno por sus pedazos de conciertos que se marcan y la gente suele disfrutarlo al 100%, no al 200%. Es la gran banda de Barcelona, Subterranean Kids y tengo aquí pues eso, una pedazo colección que es de los 85-88 los años de hardcore que tuvo esa pedazo de banda aparte duró más tiempo, ¿no? Pero vamos, eso recoge justamente pues 40 temas que surgieron en, esos tres años de Subterranean. Y vamos a escuchar la canción número 13, que me encanta mogollón, que se llama Líderes Revolucionarios Subterranean Kids. Soy tú eres así? No, a mí no me pasa igual, porque nunca, nunca cometeré el error, el gran error de creer que alguien es más que yo. Ellos hablaban desde arriba, tú más desde abajo, ellos decían tú vacía, ellos wow, no. Eso, esos son los mensajes tan cañeros que nos mandan siempre y siempre nos mandarán pues esta gran banda de Barcelona, Subterranean Kids, que la verdad es que eh, no sé si hace un par de años se reunieron para hacer una pequeña gira de pues o de reunión y la verdad es que mucho gustaba haber <laughs> estado allí. Bueno, a lo mejor vuelven otra vez a juntarse, a ver, todos los grupos siempre se suelen juntar para recordar pues esos momentos tan graciosos que, hay en el mundo de la música. Un saludo a Boliche. A Boliche, a Mimo. Hemos compartido a, veces. Sí baterías. Ah, vosotros, vale, perdona. Con, <laughs> monstruos, sí, Hemos compartido a veces. cuando había estaba allí en Barcelona, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Mm, porque claro, aquí me acuerdo que tocaron con Bastéis en Puerto Cristo. Eh, bueno, en No, fue cuando se reunieron. Ah, vale, ok. Tú dices esas esa últimas veces. Vale, vale, vale, vale, ok. okay. Sí, monstruo no, no es. No, no. Es de la <laughs> etapa posterior, sí. Posterior del Pung en Mayor. Sí, bueno, pero con Juanmi ya había compartido. Con Juanmi sí, Con Cerebro ya había compartido en Alaró Y la verdad es que fue un Muy buena gente, Boliche. Sí, no, saludo, Boliche. Un saludo, un saludo enorme como es él, <laughs> que es enorme. Pues está quedando, pues eso. Eh, recordad también que la semana que viene, la semana que viene, día 30, que es domingo, es un día masivo que todo el mundo se toma para descansar, pero no, el día 1, el lunes es fiesta, entonces el, domingo, el sábado, el domingo 30, perdón, el, en San posesión hay otro pedazo de festival de música, de punk y de hardcore con un montón de bandas que estarán, pues eso, presión, pantalla, orden mundial, Trance, eh, PSM84, si no me equivoco. Sé que son cinco o 6 bandas. Me parece que me he dejado alguna, en el tintero y ah, eh, me parece que también tocan Hasfrauen. No sé si no voy mal equivocado. Pues ya sabéis, el domingo que viene a partir, me parece que de las 8 de las 9 de la noche, pues estarán tocando esa posesión PSM84 trance, orden mundial, pantalla, presión, me parece que es Tercera Guerra, puede ser? Eh, sí, creo que sí. Eh, realmente un, un de, concert que, no vos podeu perder Sí, sí, sí. y i que veurem, eh, la semana pasada vàrem está posant també un, un, un tema de, PSM 84. <laughs> Ah, estos bien me, parece que vienen de, de Estados Unidos, de Portland, me parece que son. Mm. Una gran banda, la verdad es que no los conocía y aquí en la radio pues me queda sorprendido el sonido tan guay que tienen. Digo, me, mola mogollón ese sonido también añejo y la verdad es que se llama diumenge de conspiración ultrasónica ultrasónica Y estarán pues eso, los grupos que he dicho, ¿no? Trance, PSM84, eh, Hasfrauen... Barcelona también estará Ah, eso, Barcelona. Y Es que eh, sabía yo que era o, Barcelona o Tercera Guerra, pero no sabía qué era. Sí. Eh, eh y Pantalla. Eso, Presión y Pantalla, los que había dicho. En aquel caso, Tercera Guerra no tocarán. No, no, ya habían tocado en otro concierto que también anunciamos en, eh, en semanas anteriores y tal. Eh pues quedan 10 minutos. Son, bueno, que son 7 euros. Sí. Y ya os va A partir de qué hora es, que es que yo he dicho de las 9 a las 10, pero a lo mejor más pronto. A partir de las 10. Ah, a partir de las 10, no, me equivoco, no me equivoco. De todas tota maneras se prega puntualidad. Sí, porque al ser tanto grupo yo creo que yo creo que empezarán con puntualidad para que no tengan que cerrar con antelación. Eh, bueno. bueno, podemos... Un altre dels events aquests, mm -hmm. que mm-hmm. justament coincideix amb la Fireta de Peix, però no s'atrepitgen l'un amb l'altre, és el concert que oferiran doctor Martín Clavo. Se vuelven a reunir Doctor Martín Clavo, otra buena noticia. Después de Doctor Doom, Doctor Martín Clavo es la segunda que va a pasar en estos últimos años. Qué bueno. Doncs sí, doncs sí, això serà dia 6 de maig a partir de les 10 a, a, bon. sabeu, a la possessió. A la possessió, doncs mira. A la possessió. Diu així, diu el burrofax aquest, diu Saludos amigos, en este 2017 se cumplen 10 años de nuestro disco Verde. el día en que salvamos la Tierra. Hemos querido reunirnos eh, para tocar en directo este disco íntegramente, ya que consideramos que hoy de, a, día de hoy es el que mejor nos representa y el que más nos gusta. Así que os invitamos a todos el 6 de mayo a esta fiesta de presentación que tendrá lugar en Saposasio, a la cual estaremos arropados por las demás bandas más divertidas del panorama musical isleño, las Amazonas y los Amebas. Pues mira, ese disco verde no lo tengo, o sea, pues aprovecharé por si han sacado alguna reedición para pillármelo para mi hmm, baúl. pues mira, ya que no lo tienes, vamos a poner Me siento mejor. Pues vamos a escucharla. así, también vamos calentando <laughs> motores, practicamos los coros y demás. Exactamente, pues vamos allí con Doctor Martín Clavo y... Me siento mejor. Me siento mejor. ya sabéis, el 6 de mayo, Doctor Martín Clavo y su disco verde, La Posesión. No lo tenéis que perder. Doncs sí, eh, ja aniran despedint d'aquest 1984, eh, sí, sí. perquè mos queden ja pocs minuts de programa. Poco eh, minutos, Recordar-vos que estem en els dissabtes maleïts a Titoieta Ràdio, a 1984, promovem aquesta maledicció i com que ja ha estat una promesa, punxarem també un dels podcasts d'Assemblea de, de Majares de Ràdio Bronca, en aquest, ai, en aquest perdó, Ràdio Contrabanda. Uh, I així que ja sabeu, i a més també estarem posant un parell de programes de Ràdio Almaina. Ja sabeu, de radios libres, que la verdad es que la contrainformación y la contramúsica eh, vale la pena. Vale la pena y... Pues como cada sábado eh, de la era punk, ya sabéis que os pongo siempre una canción de Uka Subs y hemos llegado justamente a la letra J, eh, que en teoría, mm, viendo la discografía, hay un disco anterior, pero empieza por A, que se llama A.WO L Pero ese, por ejemplo, ya lo pondré otro día, porque también son temas de diferentes discos y tal. Y hoy pondré, pues eso, con la J, el, uno de los discos que siempre hemos puesto aquí, el Japan Today. Y pondremos de este disco, pues, la canción Sex Object, objeto de sexo. Subs, ya sabéis, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos.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 ¡Vamos dinero y la 1984. Traficar con pan, no con armes. Vosotros sois los culpables de la vida. 1984, al 107.7 de la FM.